नुस् अची वेंदो न पहिरीं पोइ वरी नई खल सां हिन लाइ जिन ईमान आंदो आहे अमर सालिया कया अथनि में दाख़िल कंदासीं तव्हांखे अमानत में आदत हुई त फैसलनि में रिश्वत वठंदा हुआ आदत हूंदी हुई त पंहिंजे आगत ते रिआयत करे हक़ खे ॿोलींदा हुआ फतहमत खे चइ हज़ूर खाने काॿे में अंदरि आया उसमान कुंजी बाज़ार हुयो हज़रत अली करमला वियो हुन सां कुंजी वरिती दरवाज़ो खोले ॾिनो न बि साईं खे पाण ॿाहिरि उथी ॿाहिरि आया हज़रत अब्बास हज़ूर साईं खे चयो साईं कुंजी मां कई دي مارا کا ورما او حق خالصتن طالبتن طالبتن طالبتن يا اسمان اسمان جي توکي انتو الله بنا تعالا الله تعالا جيڪو ما تو امانت پجيال کي جو عثمان اڄ به کي چيو ته ها جي منجي خالصتن طالبتن طالبتن سي ان دوين گال دور زتا ڪميني وارن جو هر ڪنجي برباد چيو نيه حضور سان گهر عجيب گال ڪئي خالصتن طالبتن طالبتن ऐं कम ऐं कुंजी तव्हांजे ख़ानदान आहे इन में वॾी बि थी वई हिननि जे लाइ अॼु आहे शयुनि जो कुंजी छो हुजे हटी कई अथनि तंहिं करे कुंजी आहे लफ़्ज़ त जहिड़ो उनवान सुठो आहे पर हर वञे इहा बदनीअ थी आहे इलाही कानून खे आहे हिन लाइ जा अमरकमनि तूं अददु अमानात अमान तूं पंहिंजे अहल ॾेखार फ़ैसिलो करियो हुकुम करियो फ़ैसिलो करियो अदल सां हिन लाइ नेमा तव्हांखे भलो आहे हिन लाइती रसूल अलाह अलाह जी फर्मा बरदारी अल्लाह जे रसूल जी फर्मा बरदारी कई इहा फर्मा बरदारी आहे बिना कए त बंदि जे तूं चा न आहे अलाह जी ॻाल्हि को समुझे पर मां बरदारी करणी आहे रसूल जी ॻाल्हि सम्झ में अचे न अचे पर मां वरदारी करणी आहे छो त इन्हनि जो हुकुम फुल आहे इहे ॿ ईअं आहिनि ईताद जो अख़र बि हिते मुस्तक़िल मुस्तक़िल आयो आहे उल अमिर में अति टीहर कोन आयो आहे हिते इताद जो अख़र कोन्हे अमिर सम्झ में अचे थो त ही ॿुटी हुजनि मुखातबनि वांगुरु अलाह अलाह जे रसूल जा मिनकुम जो अख़र इहो आहे त बुखा तबी आहे मिनकुंभ माना तव्हां वांगुरु हुजनि मुती आहे अहिड़े क़िस्म जे उल जो तव्हां बि हुकुम क़बूल करियो टीहर मुस्तकिल कोन्हे जो बिना कुझु पुछा गछा जे तव्हां इताद करियो तंहिं करे टीहर मिन कुंभ जो अख़र हिन ॻाल्हि में मजबूर थो करे त जीअं तव्हां मुती आहे उहो तव्हां वांगुरु मुती आहे मतिलबु त बेफ़रमान हाकिम हुनजी हुकूमत कान मञबी काफ़िर हाकिम हुनजी हुकूमत कान मञबी मुस्लमान गुलाम न थींदो काकर जो बेफ़ुरमान जो पोइ अञा वधीक मोकिलियो सॼो फ़रमा जो तनाज़ा तुम तनाज़ो तफ़ावल जो बाब आहे तरफ़ाइनि खां झगड़ो जेकॾहिं तव्हांजो इख़्तिलाफ़ थी पवे हाकुमनि सां क़ौम जो रइयत राज ऐं क़ौम ऐं हाकम जो इख़्तिलाफ़ थी पए तनाज़ा तुम धुरी वञ न हिते हिकिड़ा हाकिम ऐं महाकुम हाकिम आहे उन सां त तनाज़ो कोन्हे तव्हां त मुस्तकिल रसूल हाकिम आहे उन सां हितां तनाज़ो न आहे उहो बि मुस्तकिल आहे बाक़ी लबर मुस्तक़िल इताद उन्हनि जी कान्हे तंहिं करे तव्हां उल लबर जे करे पाण में टकरी थी पओ तूं केरु फ़ैसिलो करे पर तूं वेल लाहे हिते उल लहर कोन्हे तंहिंजी माना तूं उल लम सां झगड़ो जाए हितां सम्झ में आयो त इमाम सां इख़्तिलाफ़ु जाइज़ आहे जॾहिं न आहे हे चवंदा आहिनि इमाम मासूम आहे इख़्तिलाफ़ न कबो शिया चवंदा आहिनि जेकी इमाम हुकुम करे पूरो आहे हक़ीक़त इहा आहे त इमामत खे मथे सम्झंदा आहिनि तॾहिं इहो फ़ैसिलो कयो क़ुर हुनखे रद्द थो करे उल लबर इमाम आहे पर हुनजी मुस्तकिल न आहे तनाज़ बि जाइज़ आहे अहिड़ी तरह सां आम चवंदा आहिनि त हुकूमत अलाह रसूल त ईमान हाणे सत ॻाल्हि ई आहे जे ईमान में फ़र्क़ु अथव त पोइ ॿियूं ॻाल्हियूं कढो माना कुपुर बाक़ी ॿियो ॿियूं रूत ॾेई दावा था कनि तुंहिंजे मथां ईमान जी अहिड़े तरह फसल ख़ुशूमात में अहिड़ी हिकिड़ो मुनाफ़िक मुस्लमान कंहिं अमर में थी पियो झगड़ो मामले में सचो नबी अकरम सलाह सम्झो वटि हलिया मुनाफ़िक कूड़ो मुनाफ़िक चए त का बि न अशरम जे पास हलो हाणे साहिबु हो यहूदी चए त नबी जे पास हलो हुनजे तरफ़ हलो हो हो पासो खणे हो पासो खणे छिक छिकां पई पए नेठि आख़िर झगड़ो कयूं हूंदो सही वठ अॼु पूरो नबी अकरम सलाह सम्झ न कुझु खे ॾियारियो जेको मुस्लमान हुयो हुन मुस्लमान खे न ॾियारियो पोइ जॾहिं ॿाहिरि निकिता आहे निकितो ॿाहिरि ईअं पर हाणे हिकिड़ो कमु करि देहूदरी करिणो जल्द में जीअं उमिरि फारूक हूंदो आहे काफ़िर में बदिला मुंहिंजी तबियत में अशावल बुखार जो आहे मुज़ाहिरो उते मां वञी ॻाल्हि कंदुसि त बसि मुंहिंजे पासे थी पवंदो यूदी ते हुई कावड़ अथसि मुंहिंजे हक़ में थी वेंदो फैसलो इहे सभु तेरो कोन आहे छा आहे उमिरि जल्दी सही उमिरि फारूक खे दरवाज़े ते सॾु कयो ॿाहिरि निकिरी आयासीं न बि साईं कंहिंजे आहे फैसलो अलाए कहिड़े ख़्याल में कीअं राज़ी न थियो तोड़े वठी आयो मां आयो आहियां अंदरि त राति खणी आयो अचे मारे वरी वारस आया नदीअ ते रसल आहे उमिरि वारी नवी साईं फर्मायो ऐं उमिरि तो ॾिसियो मारियो जेसि असुल ॻाल्हि हुई त हिन मां वटि वरी तव्हांजे हुनखे न क़बूल पियो फलावर बि करायोसि ताईं मोबाइल न आहिनि जेसिताईं मां नथा मूंखे बि मां जाम بنایا جی تو آفس سے مہاراجا تو سر تسلیم آئے تسلیم آپ کو جو فیصلے کا دل میں کو کر کے تو کافر آئے تو ظاہر کر کی مارے آئے یہ تو تیسرو کر بری کر مان جی انہیں جو فاروق رقم تھے ہو چکا ہو چکے कदुोमिरो फुरत अलाह जो हुकुम आहे त हिननि जो इनकार कॾहिं हटंदा पोइ हिते मुंहुं मोड़ींदा जीअं हिन ॾींहुं मुनाफ़िके इस्लाम जा क़ुर खाधा मुंहुं मोड़नि तव्हां हाणे ॾिसो ग़ौर करे हिन वक़्त में हुकूमत हुकूमत जा माण्हू ऐं नव कुफर जो इहो आहे त नसार यहूदी नसारा आहिनि कलारा मिलत हुउमि ऐं राज़ी आहिनि हिननि खां चइबो त हुननि थो मिलत जा त आहिनि न पोइ यूदी नसार आहिनि नव कुफर जो हिकु मालूम थियो क़िस्म मोहन रो नसारनि जहिड़ो आहिनि काफ़िर मन त शब बि क़ौम सौ मिनम जेको जंहिं क़ौम सां मुशाबे थींदो उन्हनि जो थींदो ऐं मुशाबे हुन सूरत में सीरत में अखलाक में आदत में खाइण पीअण में उथण वेहण में सलाम कलाम में हर हालत में हुन सां छा आहिनि तंहिं करे इहे क़यामत में बि ईअं थी सघंदा या जल्फ़ न पिला कंहिं फ़ाइदो असां बद मुसीबत मुसीबत पहुचंदी पोइ कीअं जेकी हिन हथनि कयो हूंदो ईंदोसि मुंहिंजाऊक बि तो वटि ईंदा अचे कसम खणंदा अलाह जा इन अरद न इलाही अहसान तोफ़ी कंदासीं असांजो मक़सदु त भलो हो ॾाढो हो मुनाफ़ माण्हू उन वक़्त में कसम खणंदा आहिनि हाली कंदा आहिनि गंदगी हणंदा आहिनि कूड़ नबी जी मुखालफ़त पोइ हुननि ईअं पियो चयोसि असां उमिरि फारूक जी ख़िदमत में सिर्फ़ु इन जे लाइ आया हुआसीं त सुलो कराए की न त तूं अमरा मारे सां अलाह ताला थो फरमाए त न न ॻाल्हि कान्हे कूड़ था हणंदी अहसान तौफ़ जे लाइ न आया पर नबी जे फ़ैसिले खे मिटाइण जे लाइ आयो हो माफ़ी कुलूब ख़ुदा ॼाणे थो हिननि जे दिलनि में जेका शइ हुई माना अलाह ताला जो फ़ैसिलो हे जेको मुहदसो हो जंहिं ते अलाह ताला जूं ॻाल्हियूं नाज़िल थींदियूं उमिरि फारूक फ़ैसिलो हिकु अहिड़ी तरह फरमायो मुनाफ़नि जूं जेके ज़ुबानी ॻाल्हियूं आहिनि उहे बणाईंदा आहिनि उनखे छॾियो पिया बणायो अलाह ताला हुनजे दिलि जी ॻाल्हि खे ॼाणे थो हुनजे निफ़ाक़ खे सम्झे थो तंहिं करे खुदा उन जो इल्मु इन जे बारे में काफ़ी आहे मुनाफ़िक खां इन बारे में तगाफ़ुल करणु पवंदो उनखे कंहिंफ़रे किरदार ते पाण पहुचणो थींदो अॼु बुरे नतीजे ते पहुचंदो नसीहत जी ॻाल्हि तव्हां करियो हिदायत खां मायूस न थियो मार्शल न कयो असां मार्शल में रसूल आहिनि असां जेको मोकिलियो आहे मक़सदु तमामु वॾो आहे कमु नथा वठनि माण्हू अचे ठगियूं कूड़ मकर मुखालफ़तूं ऐं कलाम इहे था कनि हालांकि नबी उहो आहे उहा हैसियत आहे जो माण्हू ज़ुल्म करे कुफर करे शिरक करे गंदगियूं करे खून करे कुफर में जहिड़ियूं पिछड़ायूं करे अचे जॾहिं नबी वटि पहुचे ऐं नबी खे चए साईं मां आयो आहे तो वटि असां इस्तफा था कयूं तूं बि दुआ घुर अलाह तो फरमाए त मां अहिड़ो तवाब ऐं रहीम जो धोई साफ़ करे फूल करे ॾियां तुंहिंजे नफ़ो था वठनि लो हुन में ज़ुल्म इन्हनि जॾहिं ज़ुल्म कयो आहे लो जा कई आहे पंहिंजे नफ़्सनि ते ज़ुल्म करे आ जेकॾहिं तो वटि अचनि हा फस्तफ़र ऑफर अलाह खां माफ़ी वठंदा बसि सफ़ा लहो रसूल रसूल बि माफ़ी वठी असांखे उहो बि दुआ घुरे तोफ़ तवाब रहीम आहे जेकर अलाह खे तवाब रहीम आहे ताला जे इन रहमत खे जेकर हिकदमि हासिलु कनि कान कला रब कला जो मिनून न आहे तुंहिंजे रब जेको कसोम में न आहे नता जो अॻिते मुक जेसि ताईं तोखे हक़म न बणाइनि फ़ैसिलो कंदड़ अमीन न चवनि की मां छजर बि न हुअमि पंहिंजे इख़्तिलाफ़ात में छजर आहे इख़्तिलाफ़ आया जी तोखे ऑफिस में हरजनि पोइ पंहिंजे दिलि में हर न लहनि मां कज़ जेके तूं फ़ैसिलो कयो दिलि में बि हर न ॿाहिरि त ठहियो असल में तस्लीम आहे क़बूल कनि क़बूल करणु मुनाफ़ माण्हू बेहूदनि ख़्यालनि में पियल आहिनि उन्हनि जो मक़सदु हूंदो आहे त असांजी मर्ज़ीअ ते न बि ॻाल्हाए फैसलनि में अक्सर हर हिक जी इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे अमीन फ़ैसिलो मुंहिंजे मर्ज़ी ते करे हालांकि इन क़िस्म जी तमना रखणु ग़लति आहे जॾहिं माण्हू कंहिं अमीन वटि आयो त सभु ॻाल्हियूं फिटियूं करे न त अमीन छो थो वरायो हुनखे लो न कतब न अलहिम फरमाए त अहिड़ा बेकार अथव जंहिं असां तोब हिन तरीक़े सां लिखूं त असुल न कनि पर असां तोबह जो हल्को अंदाज़ रखी छॾियो आहे रसूल वटि अचनि अची तोबा कनि दुआ घुराइनि त बसि कमु कनि इहो तरीक़ो आहे इस्तफार जो सवाल आहे त रसूल त हलियो वियो हाणे छा हाणे पाण तोबा कनि कंहिं चङे माण्हू वटि वञी इस्तफार पढ़नि तोबा पढ़णु पढ़ाइणु इहो हिकिड़ा इहा सुनता रसूल जी हली पई अचे अलाह सां रसूल सां दिलि त पोइ करे ॾेखारणी कोन कंदा इलाही कंदा जेकी वाइदो अथनि नसीहत नसीहत हलंदा त ॾाढी भलाई थिए लॻान ख़ैरु पर उहो बि कोन सिद्दीक हुनजो वियाल वहे आहे बर्तन वहीअ जो आहे नबी आहे इल्मी मंज़िल गा ख़ुदा जी वहीअ जी ऐं सिद्दीक वियाल वहे बर्तन वहीअ जो शहीद अमली कुवत नबीअ खां वठे थो साल इन्हीअ जे तरीक़े ते वञे थो पर पंहिंजे बिस्तर जे मौत मरे थो शहीद साले जो किरदारु साॻियो आहे पर शहीद खे मौत नसीब थिए थो शहादत जो साले पंहिंजे मौत मरे थो इहा वॾे में वॾी संगत आहे जेका रब तबार ताला रखी आहे हिन जी तलब करियूं जेके अलाह रसूल जी फर्म बरदारी कंदा अलाह ताला उन्हनि खे इहा नेमत था कनि हसन लाइक़ु रफ़ी आहे भली संगत आहे इहा जेका इंसान जे रिफ़ा कंदे लाइ हज़र साईं जन इन क़िस्म जो तस्ीर कयो सिधी खे वियाल वही थियो नबीअ खे मंज़लगाह वही जेको थियो शहीद अमली शाहकार आहे पर हुनखे नथी थियो आहे मौत इन रस्ते ते उहो बि शहीद वांगुरु साॻा आहिनि अलाह जे तरफ़ आहे अलाही हालात खे अलाह रसूल जे हुकुम जे मञण वारा नबियनि सिद्धिकनि शहीदनि सालनि हुननि जी रिफ़ाक़त उन्हनि खे नसीबु सीबे ऐं आख़िरत में उन्हनि सां गॾु हूंदा दुनिया में हिननि जो ज़हन उन्हनि सां आहे तॾहिं त उहो अहिड़ो कमु कनि था या इहो ख़ुदि रखूं हिते अलाह ताला थो फरमाए त तव्हांखे इन्हनि नबीअ में सिद्धीकनि शहीदनि वारा कमु करणा पवंदा तॾहिं कमु थींदो उन्हनि सां होशियारी हथियार पंहिंजा खणो तॾहिं इहा जमात मिलंदी फन फिरू सुभाउ निकिरो जुदा जुदा थी टोला टोला फ़ौज जा करे अन फिरू जमिया जा वॾो हिकिड़ो तमामु अंबोह लश्कर कुफर जे मुक़ाबले में नंढा नंढा टोला थी निकिरो या कुफर जे मुक़ाबले में वॾी जमात थी निकिरो जेको कुफर तव्हांजे मुल्क में आहे जो इहे माण्हू ऐं नसारनि वांगुरु थी विया आहिनि सिधी शहीदनि सालनि जो रस्तो छॾे विया आहिनि ऐं मोमिनो तव्हांखे जहाज़ जो हुकुम थो कजे तव्हां जहाद करियो रिफ़ाक़त अंबिया जी रिफ़ाक़त सि जी शाह जी हासिलु करणी आहे त पंहिंजी अस्करी कुवत खे जमा करे लश्कर पंहिंजो ठाहियो कुम केतिरा अहिड़ा लमल इहो बत अन माण्हू देरि कंदा हुन में बुतो कंदा जमात मुसलमाननि में हिकिड़ी अहिड़े क़िस्म जी आहे जेका गेल कंदी रोकिजी रोकिजी अलाह जे हुकुम में ईंदी ख़ुदा जे हुकुम जी तामीर न कंदी दुनिवी नफ़े खे तकींदा मुनाफ़ अब्दुला बि रुबई वग़ैरह ईंदा हुआ सॾ ते त बिलाचार हुआ अलॻि पाण खे मुनाफ़ मुसलमान कोठाईंदा अलाह फरमाए थो त पोइ इहा गैल गैलबा बि मुसीबतुनि जेकॾहिं पोइ तव्हांखे राह ॾे मुसीबत पहुती काल مصیبت चवंदो अलाह कयो मां विस्ता सघंदुमि पोइ तव्हां बचाए वरितो न त मूंखे बि इहा इहा मुसीबत अचे हा इहे त मुनाफ़िक अलाह फरमाए आसरो न करियो वञण फज़ल पवे गॾीमत माल मिली वञे ॼण हुननि तव्हांजे विच में दोस्ती त अलॻि ई कोन हो दुनिया जे हयाती ख़रीद करण वारो काफ़िर आहे काफ़िर जो ताबेदार आहे काफ़िर जंहिंखां राज़ी आहे काफ़िरनि सां जेको मुशाबियो आहे असांजे हुकूमत जा माण्हू जेके सभु अहिड़े क़िस्म जा आहिनि जो इन सां जिहाद कजे ऐं लड़जे जिहाद असांजे मुल्क जे मथां आहे अजर मिलंदो मददगार बि कर वीचारा उहे दाहूं कनि मज़लूम में केतिरा माण्हू अनवल सर असां गॾु हिजरत न करे आया अकरबा हुनखे सताईंदा हुआ मर्द औरतूं ॿार तकलीफ़ में ताननि में अलाह फरमाए थो तव्हांखे छा थियो तव्हां जंग नथा करियो जंग करे हिनखे छॾाए अचो जिहाद थियो जंग थी फतह थियो आज़ादु थिया वज़न इहे दवाऊं घुरंदा जिन कातिल अलाह जे रस्ते में मोमिन अलाह जे रस्ते में लड़ंदो आहे शैतान जे रस्ते में लड़ंदो आहे पोइ शैतान खे पंहिंजी बेगर वाईंदो आहे कातिल ओलिया शैतान तव्हां शैतान जे दोस्तनि सां लड़ो इन क़ैद त शैतान कान तइफ़ आहे शैतान जो मकर सुस्तु आहे कमज़ोर आहे हाली तव्हांखे मूं ॾेखारींदो आहे का शइ न हूंदी आहे हुनखे हुनजो हीरो फिरेब कमज़ोर आहे मुस्लमाननि ते हलंदो कोन इन मुंहिंजा मक़सदु आहे मुस्लमाननि खे जिहाद जी तरगीब ॾियणु हिमत खे बुलंद करणु अलाह जे आयात खे ॿुधाइणु तसरीह जे तौर ते साफ़ इन्हनि आयतुनि जी माना केरु कहिड़ी कंदो छा माना कंदा इन जी जिहाद कोन्हे इस्लाम में वीचारा जमात वारा चवंदा आहिनि त भई जिहाद कोन्हे इहो जिहाद आहे जो माण्हू हुते बिस्तरो खे घुमंदो छा खे कोन चयो बंदि फरमायो माण्हू घणियूं छह महीना गुज़रिया हिजरत खे बदर खां घणो अॻे बदर थिया चोॾहें महीने ते हिजरत खां पोइ छहें महीने ते सलाह ते मर्दशुमारी कराई साढा पंज सौ माण्हू साढा पंज परोड़ तमामु घणा थी विया तमामु घणा ई माण्हू माना हाणे असांजो वॾो लश्कर आहे साढा पंज सौ वॾो लश्कर पर जेकॾहिं तव्हां मां को हिकिड़ो बि न हुजे न उमिरि कंदो पा तू लायल आहे हुकुम आहे त सारी दुनिया सां लड़ा जेसिताईं माण्हू लाइ लाइ लला न न छॾिया हितां सम्झ में आयो त अदद हर भरू शर्त कोन्हे को असुल ईमान शर्त आहे बसि अलाह ताला खे मोमिन खे महफ़ूज़ रखिणो आहे ईमान जी दौलत खे दुनिया में दुनिया जो रूह करे हलाइणो आहे तंहिं करे तहफ़ु उन जे पासे खाए बाक़ी मौत जो मसइलो मौत लाज़मी ईंदो मौत खां बचण जो तरीक़ो इहो आहे त माण्हू जंग में न वञे त पोइ मुसाफ़िरी में बि न चढ़े पोइ कोठे ते बि न चढ़े मथां छत भॼी पए वणनि ते न चढ़े पोइ ॿनीअ में न वञे त मथां नांग नंग हणे सॼो ॾींहुं ख़तरो आहे पोइ त चाको सां कंहिं शइ खे न वठे मतिलबु चाको हथ में लॻे वञो पोइ वरी ज़ख़्म थी वञे पोइ न छुटे छोटे माण्हू उज़ो करे पोइ मरी वञे सॼो ॾींहुं ख़तरे में आहे माण्हू इहा त ॻाल्हि ई कान्हे जंग में अहिड़नि सबनि मुंहिंजा हिकिड़ो सबबु आहे छा आहे अलमत रहूं छा तो न ॾिठो उन्हनि खे हुनखे चयो कुफू ऐं कुम हथ पंहिंजा रोके रखो मके में हिजरत करण खां पहिरीं काफ़िर मुस्लमाननि खे ई हुआ ज़ुल्म कंदा हुआ अलाह जो हुकुम चयो त हिन ते हथ न हलायो ज़ुल्म न कयो मुसलमाननि हज़ूर साईं जी ख़िदमत में आया मुस्लमान शिकायत पिया कनि त साईं असां हाणे काफ़िरनि सां लड़ाई करियूं काफ़िर असुल नथा मुड़नि पंहिंजे ज़ुल्म जो बदिलो वठूं पाण ख़तमु न मुस्लमान खणी त तव्हां लड़ाई खां रुकिजी पओ मूंखे अलाह जे तरफ़ां हुकुम जा जंग जो कोन आहियां सबु करियो त गुज़र करियो निमाज़ पढ़ो ज़कात ॾियो निमाज़ इहा ई जेका आहे बाक़ी ज़कात हुई पंज हाजत खां मथे जेका बि ख़र्चु हुजे ग़रीबनि खे काफ़र तंग पिया कनि मज़दूरी कान खाधो पीतो कोन को हुनखे जंहिं माण्हू खे घणा पैसा हुजनि त उहो ॿिए खे ॾेई छॾे इहा ज़कात हुई मकी मुकर हे वीचारा ज़िंदगी मकी था गुज़ारनि ज़कात वरी मदीन जी मस था ॾियनि मस्जिद बि मकी ठाराईंदा ज़िंदगी बि मकी बाक़ी ज़कात वरी मदनी अजीब क़िस्म जा माण्हू आहिनि <laughs> दरख़्वास्त क़बूल थी वई ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे पर कचे क़िस्म जा जेके नओं मुस्लिम माण्हू हुया तालीफ़ुल कुलूब वारा जिन खे नबी साईं जन मुराद कंदा हुआ ख़र्चियूं ॾींदा हुआ त पोइ इहे मन जीअं मुस्लमान थी पवनि उहे वरी अदाब खां अज़ाबु ॾिजनि अलाह ताला फ़रमाए थो त इहो छा आहे अॻे तव्हांजी तमना आई त असां बि तव्हां सां साथ हाणे वरी जीअरे थियण जे लाइ पिया था साह खणो खाबल हो ॼण मरी विया आहियो अलाह तज़न आहे तव्हां ते त ज़रे जो बि ज़ुल्म न थींदो ऐं हिन मां त कुल युदिरो मौत जिते हूंदो मौत तव्हांखे पकड़ींदो लवरो जंहिंमें शइयद आहे थोरे किलनि मज़बूतनि में हुजो आहे जेकर भलाई पहुचंदी अलाह जे तरफ़ां सही आहे ऐं जेकॾहिं पहुचे हिन रस्ते ते आंदो तॾहिं असांखे तकलीफ़ थी जीअं न फर्मान जिहाद करण खां न ॾिजो इतमिनान रखो तव्हांजी महिनत अजाई न वेंदी सवादु मिली वेंदो ज़ायो ज़रो बि न थींदो पर माण्हू केतिरा अहिड़ा कमज़ोर जो मुसीबत पहुचे त चवनि त साईं हे असांखे तोहफ़ा अची ऐं जेकर फ़ाइदो थिए चवनि त अलाह ताला माना ईमान हुयो बि पर न नुक़सान बि पासे अधु ईमान जो ऐं काफ़िर चवंदा त नफ़ो बि मां कयो त नुक़सान बि मुंहिंजे तरफ़ां हीअं कयां त हीअं न थिए हा इहो इल्ज़ाम छो था रखनि तो ते गोनाफ़नि खे इल्ज़ामी जवाबु अची वियो मुनाफ़नि खे तकलीफ़ पहुचंदी त न बि साईं दिकावट कावड़बा मां साबक में अलाह जेका नेकी पहुती अलाह जे थो मां साबक में सही फमिन नफ़्स जेका बुराई पहुती पोइ पंहिंजे नफ़्स जी शुरूआत हुजे वरसा आहे माना मां में मुसीबत एॾी कसीर इन सां मिलायोसि असां तोखे रसूल करे मोकिलियो आहे जेको फर्म बरदारी कंदो अलाह जे अलाह जे रसूल जी उहो मन त अलाह जेको मुंहुं मोड़ींदो इन में फ़र्क़ु आहे अलाह जंहिं रसूल जी फर्म बरदारी कई अलाह जी फर्म बरदारी कई जंहिं कंहिं मुंहुं मोड़ियो अलाह त फरमाए त रसूल असां तोखे हिन जो निगाहबान कोन कयो अलाह निगाहबान हर कजो रब रब सां सचो रहे या न हुनजी मर्ज़ी आहे यकूल तातुनि चवनि था साईं असां फर्म बरदार आहियूं जॾहिं निकिरनि था जो टोलो वञी थो राति जो राति जो ॻाल्हियूं सवाइ जेका ख़िलाफ़ु वञी था घर ॻाल्हाइनि हिते चवनि असां असां बसि ताबेदार घर वञी चवनि त बाबा कान ख़्यालु कबो न रुगो हर ॻाल्हि में ताबेदारी अलाह फरमाए त हे हालतियूं नाफ़ कंदो अलाह अलाह त लिखी थो छॾे जेके हिननि मशवरा कया राति जो ॿुधायोसि पर तूं मूंख में जेको पाण खे सम्झे छा लौका नास जे पासे जेकर ईअं न हुजे हा त इख़्तिलाफ़ हुजे हा घणो छो त हिकिड़ी आहे तबियत ॿियो आहे माफ़ा क तबियत ज़ाती जो तबियत हूंदी आहे इंसान में वहियल ते जुल ला तबियत में ग़म ख़ुशी रंज राहत ॾुख सुख बुख उञ मौत हयाती इहे सभु वारदात आहिनि ते पोइ इन सभिनी हालतुनि में माण्हुनि जी ॻाल्हाइण में फ़र्क़ु हूंदो आहे ख़ुशी जो हिकिड़ो रज जो हिकिड़ो ऐं बीमारी जो हिकिड़ो सिहत जो हिकिड़ो ग़म जो हिकिड़ो ॾुख जो हिकिड़ो ॻाल्हाइण ॻाल्हाइण जुदा हूंदा आहिनि पोइ क़ुर में ॾिसो आहे को अहिड़े क़िस्म जो असरु असां अथई सारो क़ुर हिकु जहिड़ो आहे पोइ जे नबीअ जो हुजे हा क़ुर त नबीअ जे मथां वारदात अचनि था क़ुर में अहिड़ा लोॾा हुजनि हा कोन्हनि चइबो त ख़ुदा जो क़ुर नबीअ जो न आहे इहो मतिलबु आहे कलाम नबीअ जो न आहे कलाम अलाह जो आहे जॾहिं को अमन जी ख़बर अचे थी या को ख़ौफ़ अदाउ बि हुनखे था खणी पखेड़नि मशहूरु था कनि माना हिकिड़ी पॉलिसी आहे जेका जंग जी पॉलिसी ज़ाहिर कोन कबी आहे लश्कर इस्लाम जी फतह जी ख़बर अचे या का तकलीफ़ वठी हुनखे मशहूरु कनि ॿुधाइनि भला तू जेकॾहिं हवाले कनि हा रसूल जे पासे आहे उनमें मिनुमि उन्हनि समझदारनि ते अल महल दस्तो फ़ौज जो वियो वञी कंहिं जंग उते के ॻाल्हियूं ॿुधण में आहियूं तकलीफ़ जूं या फरात जूं इन्हनि खे अचे ख़बर पई आहे त नबीअ खे ॿुधाइनि या समझदारनि खे ॿुधाइनि न ल महल हो थी न यस्तम बि तूं न मिलो जेको हुन मुंहिंजो ॻाल्हि खे सम्झी वठनि इस्तेमाल कनि ईअं ॻाल्हि अजाई न कबी आहे माना हिकिड़ो माण्हू का ॻाल्हि ॿुधे ऐं समझदार माण्हू सां करे पोइ उहो समझदार सोचे हिन ॻाल्हि खे बाक़ी सॼो ॾींहुं मथे टपाली बणियो ॿुधाईंदो माण्हू ॻाल्हियूं या मुनाफ़नि जी आदत हूंदी ईअं न करणु घुरिजे लौला फज़ल फज़ल अलाह जो न हुजे अॼु माण्हुनि खे चई मां फलाणे लश्कर कढी मारियो ॿारियो मूंखे हुते हुते हुते ॻाल्हि करे उहा बि शइ खे ॿुधाए नबी इहो मतिलबु हिन जो इहो आहे त तव्हां बि लश्कर कढो पर पोइ हक़ीक़त खुली पई त हे इस्तक़बाल हेबाल तव्हां ॾिनो आहे अहिड़ी तरह ॻाल्हि इहा अची करे आहे भला हज़ूर साईं सां न साईं माण्हू ते इस्तेकबाला माण्हू मुंहिंजे अॻियां मारनि पिया हलाए छा भला इहा ॻाल्हि अची करे न बि साईं सां करे हा सिधी कर सां करे हा पूरी नंबर इहे हा ईअं न कई हुते ॻाल्हि कंदो जंहिंसां तंहिंसां पोइ जॾहिं ख़बर पए न बि साईं खे पोइ अचूं का ॻाल्हि कयूं हुननि चयोसीं असां तव्हांजो माण्हू पिया आहियो असां चयोसीं इस्तक़बाल कयूं सां विहारियूं सदकात ख़ैरात हिनखे गॾु ॾियूं त खणी अचे बेतुल माल बि जमा करे हे वरी भॼी हलाए छो हली वियो माण्हू हूंदा हर क़िस्म जा माण्हू लभनि था इस्लाम में लेसला फज़ल अलॻ जेकर अलाह जो फज़ल ऐं रहमत न हुजे हा त जेकर तव्हां शैतान जे कढ लॻो आहे कीअं त हितां खणो आहे लश्कर ऐं पोइ हुननि ते वञी चढ़ो आहे ऐं थी वञे हा जंग मारे कयो आहे तबाह हुननि खे अलाह फरमाए थो त रब जो फज़ल अथव आहे अलाह जे रस्ते में लड़ो पर ख़्याल सां ला तो कल्ह फैला नफ़्स पंहिंजे नफ़्स खे तूं तकलीफ़ ॾे माना पाण बि तूं निकिर ज़िमेदार तूं आहे हर ज़ल मोमिनी ॿियनि जो ज़िमेदार न आहे मोमिननि खे जंग ते उथार जेको अचे भलो न अचे मर्ज़ी असल आहे अलाह ताला काफ़रनि जे लड़ाईअ खे तव्हां खां बंदि करे छॾींदो काफ़िर न जंग कंदो तव्हां सां उहो शिकिस्त खाईंदो तूं पंहिंजे नफ़्स जो जवाबदार आहे तूं बि उथी जेके मोमिन तोसां हलिया जहाज़ ते ठीकु आहे बसि जहाज़ जे लाइ मां वञा थो ईअं चओ हिकिड़ो बि माण्हू जेकॾहिं बि साईं फरमाए त मूंसां साथ न हुजे त का ॻाल्हि कान्हे का बदर सोभरा में नबी अकरम सलाह सम्झनि जिहाद जे ख़्याल सां विया अबू सुफ़ियान सां वाइदो हो जो त असां ईंदासीं उद खां बाद हुन बि शइ सतरि माण्हू साण करे विया बसि कुल सतरि माण्हू अबू सुफ़ियान त अहिड़ो रोक पियो जो भॼी हलियो वियो आयो ई कोन उमेदु आहे त अलाह ताला क़रीब आहे त अल्ला ताला बंदि करे लड़ाई काफ़रनि जी जेका तव्हां सां हुननि इरादो कई आहे भला अशद बासन अलाह ताला लड़ाई में वधीक आहे अशद तनक़ील आहे ख़ुदा ताला सज़ा में बि साख़्तु आहे यश यशवा न सही आहे हसन आहे जेको नेक नेक नेक सिफारिश कंदो यकुल नसीब में न आहे उनखे हिसो मिलंदो वशवा शफ़ात सही आहे जेको बुरी सिफारिश कंदो उनखे हुनजो हिसो मिलंदो माना चङा घर ॻाल्हाइजनि चङी हालति में नबी अकरम सलाह सलमजनि मुस्लमाननि खे जिहाद जो ताक़ीद फरमायो हाणे इहो चङो सायो हो मुनाफ़िक वरी माण्हुनि खे सुस्तु कंदा उहो बुरो सायो हो हुननि जो अलाह फरमाए थो हर कंहिंखे पंहिंजो पंहिंजी कोशिशि ईंदी हिसो बि मिलंदो अला अला त अलाह ताला कुदरत वारा कुवत वारो कुदरत वारो काफ़िर ईंदा हुआ हिते नवी शयुनि ते सलाम पढ़ंदा हुआ मुआशिरे जे अंदरि हुननि खे गंदगी करण जो ख़्यालु हूंदो हो साम अलॻि जहिड़ो या को गंदो खुर्जंदा हुआ अलाह ताला थो फरमाए त बि त हीअ अथनि जॾहिं तव्हांखे दुआ को ॾे सलाम पढ़े त इहो ॿिया सम में न सुहिणो जवाबु ॾियोसि ओड़ो या ओतिरो या औरतूं या ओतिरो ई इन लाइ कान अला कुल शइ नसीब आहे अलाह ताला हर शइ जो हिसाबु कंदड़ कंहिं मुस्लमान खे सलाम करिणो हुजे त दुआ ॾियणी हुजे हक़ीक़त में अलाह जी तरफ़ इहा सिफ़ारिश आहे जीअं मथे शफ़ात जो बासो सलाम बि अहिड़ी तरह सां हैसियत रखे थो तंहिं करे इन सां इहो मसइलो आहे अलाह ताला वटि शफ़ात सिफारिश कजे सुहिणी हिकिड़ी सूरत इहा आहे जो कंहिंजे कम कार में माण्हू को मदद करे चए त तव्हां हिन जो कमु करियो न बि अगरि सलाह फरमायो हिन सां को मदद करे पोइ को लटो खणी आयो को कपिड़ो खाधो गाढ़ो हिकिड़ो माण्हू वीचारो आयो हो फरमायो त सभिनी खे हिसो मिलियो जंहिं सिफारिश कई हुनखे बि अलाह ताला ॾिनो अजर में घटिताई कान थींदी हिते सलाम ॾियण बि ईअं आहे अलाह जे तरफ़ां त आहे सलाम करे त तव्हां बि सलाम ॾियो सुहिणो सलाम ॾियो हुन बहितर या ओतिरो त ॾियो पर हुजे सलाम सलाम सले सलाम वरहमत लाइ इहे अखर अजर खे वधाईंदा आहिनि कोई करे या न करे हुनजी मर्ज़ी आहे बहरहाल अजर जो मसइलो आहे इन लाइ कान अला कुलशन हसीब आहे अलाह ताला हिसाबान आहे मुस्लमाननि खे सलाम हलियो वियो आहे हाणे अलाए छा जो छा या अली अलीमद माला अलीमद मालिकी नी शीन मलुकी इहे सलाम हलनि इहे ग़लति सलाम आहिनि या बेनसीबी महरूमी आहे जो जेका सिफारिश सुहिणी आहे सुहिणी सिफारिश में बि माण्हू ईअं किरी पिया आहिनि अलाह अलाए अलाए अल अलाह अलाह खां सवाइ ॿियो को बंदगी जे लाइक़ु कोन्हे तंहिं करे सलाम में नालो उन जो थींदो ॿिए जो नालो न कबो शिरफ़ आहे कुफुरा ल अजमान क़याम आहे अला ताला क़यामती तव्हां गॾु लारायो थी शक कोन्हे हुन में ममन अज़ा हदीस आहे अलाह खां वधीक केरु आहे ॻाल्हियूं करण में अलाह ताला जूं हदीसूं ॻाल्हियूं सचियूं आहिनि तंहिं करे उन ॻाल्हियुनि ते हलो इहा तरक़ीब आहे शफ़ात हसन आहे करियो ऐं शफ़ात सई खां परहेज़ करियो हुनजो नुक़सानु थींदो आहे ख़ाब खां घर वेठे माण्हू गुनाहगार थी पवंदो कंहिं बुरीअ शइ खे बुरो सम्झो चङी शइ खे चङो सम्झो अरिज़ा बिन कुफुर कुफ़ुर अरिज़ा बिन फिस्क बिन बिदत बिदतुनि अरज़ा बिन बितात तातुनि अलाह जी फर्म बरदारी जेकॾहिं का माण्हू में मालूम थिए थी ऐं ॿियो ख़ुशि थो थिए त अलमदिला चङा माण्हू पैदा थिया आहिनि हो इबादत कंदा निमाज़ू पढ़ंदा हिनखे अजुर मिलंदो छो त हे ख़ुशि थियो आहे पर जेकॾहिं नाटक हुसैनी मां का टी वी या का भला ॿी या को अहिड़ो खेल गानो गानो तमाशो या का बुराई थी आहे माण्हू हिते चए थो त ठीकु आहे चङो थियो हे सुम्हे पियो हूंदो उहा उते गुनाह थींदा आहे हिन जे लाइ लिखबा इहा तमामु बुरी ॻाल्हि आहे अलाह ताला जो فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ويقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما मथे जेको बि मज़मून थी गुज़रे हुन खां वन सुबुह सां वन जमी आहे निकिरो पोइ जमो थी निकिरो या नंढा नंढा रस्ता करे निकिरो मथे इहा ॻाल्हि हुई हितां ई सम्झ में अचे थो त इहो अंबर हमेशह इजमराली आहे अंबर जो थियो त इहो अमरु हमेशह जे लाइ दलाल थो करे पियो पोइ हर इजमाहीअ ते इहो फ़र्क़ु थियो पंहिंजे इन होशियारी खे महफ़ूज़ रखनि ऐं मुस्लमान इक़्तमाह रखनि इहो अलाह जो लश्कर आहे जीअं जिहाद कनि पोइ उन जिहाद जो बकाव जिज़ीअ ते आहे जिहाद जो बकाव मुस्लमाननि जे जी मुआरे जी हिफ़ाज़ आहे जिज़ी जो मतिलबु इहा आहे त जॾहिं काफ़रनि सां मुक़ाबिलो थींदो पोइ काफ़र कुवत अस्करी ॾिसी चवंदा असां ढल था ॾियूं तव्हांजो राज किरंदासीं मज़हब असांजो मुस्लमान पंहिंजे मज़हब ते इन खे चइबो आहे ज़िमी हुकूमत मञऊं जिज़ियो ॾिनऊं हेॾां जिहाद जे जिज़े ते रहे ऐं सियासत पुरानी जो गलबो जंग खां सवाइ आहे हीअ हिकिड़ी उसूली शइ सियासत जो ग़लबो जंग खां खां सवाइ सवाइ जिहाद जेकॾहिं जिहाद सियासत मूं कॾहिं फिटी कयो त पोइ सियासत न आहे पोइ ॻाल्हियूं जीअं हिन वक़्त में ॻाल्हियूं हलनि पियूं हिकिड़ी जमात बि असां हिकिड़ी पार्टी बि असां सियासी ॻाल्हियूं जिहाद जो ख़्यालु कोन्हे तंहिं करे ग़लबो कोन्हे अक्सरियत साले हुजे बुनियादी तरह किरियल आहिनि जेसीं ताईं इहो अमल आम मुस्लमाननि में आम हुयो ऐं अज़म जिहाद जो बाक़ी हुयो त सियासत बि ज़िंदह रही ऐं इस्लामी दूर बि अॻिते हली उजरत लॻो बादशाह खां माण्हू उजरत वठण लॻा हुन मां खे बादशाह पंहिंजो मुलाज़िम बणायो हुकूमत जा फैसला मुलाज़िमनि खां सादर थिया इहा इस्लाम में पहिरीं कमज़ोरी आई आहे तालीम इस्लाम जी हिकिड़ी शइ आहे फत इस्लाम जी शइ जेके माण्हू तालीम मां पैदा थींदा पोइ भली उस्ताद उन्हनि जा उजरत थी पढ़ाइनि पर जॾहिं उहे अॻवान थींदा हली त पोइ उजरत कान तालीम में ईंदा उस्ताद हूंदा उजरत आहे अॻवान थींदा उजरत कान्हे इहा ख़ासि ॻाल्हि पोइ हुकूमत वारनि आलमनि खे मुफ़्तनि खे काज़नि खे अजीर बणायो हज़रत इमाम रम अलाए इन ॻाल्हि खे सम्झे पियो तॾहिं बादशाह कज़ा जो उहिदो न कंदो हुजे जेल पबु जेल में जफ़ा कशी दस्तकारी जहिड़ी महिनत हथनि सां पोरियो उहो वज़ीफ़ो हुनखे जेको मुक़ररु पूरियो कंदो हो जेल में हज़रत इमाम हज़रतुनि जहिड़ो माण्हू सालनि जा साल रहियो जनाज़ो हुनजो जेल में छा निकितो हिन खां वधीक आहे ॿियो कहिड़ो सिर्फ़ु इहो त मां उजरत ते हुकूमत जो रूह जिहाद रूह इस्लाम जे इहो मसइलो बरतलापो हलो मां उहो जेको तमामु गाहो नज़र रखंदो इन ते इहा ॻाल्हि खुले थी बाक़ी हुन में शागिर्द मुल्क जे इंतिज़ामी खे हलाइणो मगर सियासत उजरत ते जॾहिं थी वई मक़सदु लिहाज़ा अज़म जिहाद ऐं किताल जी तामीम मुस्लमाननि मां हर मुस्लमान ते आम करणु फर्ज़ु आहे का मर्द हुजे औरत हुजे इजतमाहीत इन ॻाल्हि ते घुरे थी उहे मसइला जेके अॼुकल्ह मुस्लमाननि में मर्दनि औरतुनि जे इजतमाहीत जे मुतालिक़ हिन जे हुकूक जे मुतालिक़ वठी फैलिया आहिनि इहे हिकिड़ा दहशतनाक मसइला आहिनि जेके इस्लामी खे पारो पारो करे छॾींदा टुकड़ा टुकड़ा करे छॾींदा जिहाद जो अज़म तर्क करे मुस्लमान ऐं मर्द औरतूं इहे सभु हाणे रुगो पंहिंजे माशियात जे मथां नौकरियुनि मुलाज़मतनि ऐं राय दिल वक़्तु तालीम जंहिंजो इस्लाम सां को वास्तो न हुजे इन तशवीशात में अची <clears throat> ख़तमु थींदा इहो लिफ़ाफ़ आहे मोमिन बख़्शे जेकॾहिं निफ़ाती मुआशिरे में मक़ाम वठी वई त पोइ इहो वॾो मक़ाबिलो पोइ बादशाह मुनाफ़िक थींदा पोइ मोली मुनाफ़िक थींदा पोइ हुनजा दरवेश सूफ़ी थींदा पोइ साईं उस्ताद मुनाफ़िक़ थींदा पोइ मुआशिरो निफ़ाक़ में इस्लाम जी अंदर में का अहमियत कान्हे अहमियत आहे त पंहिंजे खाधे पीते लटे कपिड़े जी आहे ऐं जे असबाब खे जेको तमामु जेकॾहिं मुआशिरो इस्लाम जो महफ़ूज़ रहियो मज़लूम नाहूं कंदा आहिनि त असांजो थिए अलाह ताला ज़े आयल मुख़लिस कमज़ोर मुस्लमान बि वक़्त ते जिहाद घुरंदा हुआ हालात खे अज़ीज़ ऐं रिश्तेदार इन जो मिसाल तव्हांखे असां ॿुधायूं जॾहिं तक़सीम पाकिस्तान जी थी महाजर हिते आया सभु चवंदा हुआ त जहाद जहाद जंग जंग लड़ाई लड़ाई अज़ीज रिश्तेदार हुननि हुननि जा केतिरा गिरफ़्तार थिया पोइ वक़्तु गुज़रियो मामिलो लाइ अहिड़ो त जीअं ख़ुदा खां आहे अञा बि सख़्तु थियो ख़ुदा सां जेकॾहिं हिननि जहिड़ो त कॾहिं ख़ुदा खां ॾिनो कॾहिं हिन खां ॾिनो हमेशह हिन खां ॾिजो ख़ुदा सां न ॾिजो माना सख़्तु ॾिना न पछाड़ी अखर बि छाजे लाइ चुकी जंग में कहिड़ो फ़ाइदो आहे हिन ॻाल्हि में वरी चवनि था त कुझु वक़्तु जेकॾहिं मोहलत मिलिया दुनिया जे हथ सामान आहे थोरो अलाह फरमाए जेकॾहिं तव्हां घर सां घुरो मौत इंसान खे न जुतीअ जे कंहिं खां बि वधीक आहे मके जी बहरहाल मौत जेको हुजे शायदि पेश कयो <coughs> त पोइ जॾहिं मौत मौत खे जंग नथी टारे जेकॾहिं जंग अचे त मौत अचे जंग न अचे त मौत न अचे इहे नथी टारे मौत खे जंग हुजणु न हुजणु कहिड़ी आहे हिन ॻाल्हि जी <coughs> इहो मज़मून आहे तंहिं करे माण्हूअ खे पंहिंजे मुआशिरे में ज़ाब्तो <coughs> रखणु खपे अलाह जे रस्ते में लड़ाई जे लाइ हमेशह तयारु रहणु रहूं मतिलबु इहा आहे त उहे माण्हू जिन कुरानी अहकाम ते पंहिंजे फितरत जी तकमील कई आहे अहिड़ा माण्हू अलाह जे रस्ते में लड़ाई कनि या लड़ाई जे लाइ तयारु रहनि हज़ूर अनवर सलाह खे अर्ज़ु कयोसीं असां जा असां इन रिसाल जो अलाह शाहिद आहे कफ़ा बिला शहीद आहे माना इहो प्रोग्राम तुंहिंजो सारी दुनिया जे लाइ आहे त अगरि मुस्लमान उन वक़्त जा पूरी कुवत सां किसरा ऐं कैसर जे जंग लाइ तयारी कनि माना मगरब ऐं मशरक सां आहे हाणे हिन वक़्त में मुक़ाबिलो मगरबी मुल्क हलिया विया हेठि जका मशरकी मुल्क जापान ताईं इहे सभु तंहिं वक़्त में हुया ईरान जो तालुक जापान ताईं हुयो उन्हनि माण्हुनि पंहिंजे बादशाहनि खे पोइ इलाह बणायो हो पुराणे ज़माने में ॻाल्हि आहे शाही ख़ानदान इंग्लैंड जे शाही ख़ानदान में हिकिड़े शख़्स कमज़ोर जेके हुया इंग्लैंड जा माण्हू उन्हनि सां हमदर्दीअ जो जज़्बो रखियो ऐं उहो मेंबर हो पार्लिमानी दर्द जो सरमाएदारी ज़हनियत खां थोरो पासीरो वियो हुकूमत हुनखे करे छॾियो अहिड़ो माण्हू सच न कजे जेको सरमाएदारी जे ख़िलाफ़ु हुजे सरमाएदारी जो मतिलबु हीअ हूंदो आहे त ग़रीब ग़रीब थींदो थींदो वञे वञे अमीर अमीर अहिड़ा अमीर गॾिजी हुकूमत जे वारो बणिजी वेंदा आहिनि जीअं रिढुनि जो ॾाढो लोड़ो हूंदो आहे त जीअं बघर कोन सटे इहे बुखिया माण्हू बघर वांगुरु अचे हुकूमत खे सटींदा आहिनि उन खां हिफ़ाज़त जे लाइ सरमाएदारनि जो लोड़ो हूंदो आहे उन्हनि में हिकिड़ो शख़्स इन ज़हन जो हुयो त ग़रीबनि सां मदद कजे हुकूमत खे पतो पियो हुनखे माज़ूर में जेसीं ताईं अलाह रसूल हाकम सां न कंदो क़ौम राज जेकॾहिं त पोइ अलाह जो रसूल फ़ैसिलो करे पोइ माण्हुनि खे केस न वेंदो इहो क़ुर हदीस ते इन क़ुर हदीस जे फ़ैसिले ते मजबूर करण वारी जमात जंहिं मुल्क में पैदा न थी आहे तेसि ताईं उहा हुकूमत मुल्क जे लाइ वॾे में वॾो मुहलको आहे तर्क आहे वॾी मुसीबत आहे अहिड़ी जमात पैदा घुरिजे जेका हुजे हिन वक़्त में जमीत उलमा इस्लाम इन क़िस्म जी कंहिं हदि ताईं को शुरू क़ुवत हासिल कई आहे ऐं आहे जो जेकॾहिं आवाज़ु कनि था त उनखे हुकूमत तवजो ॾिए थी हुकूमत बातिल आहे उनजो मक़सदु सही न आहे पर कंहिं हद ताईं कुझु न कुझु तासीर ॿियो उन्हनि खे पंहिंजो इक़्तदार बचाइण जो मक़सदु आहे जमात जी रियात करणी कान्हे पर लुण शोर खे सियासी सियासी आहे इहो बचाइणो या जो कंहिं ग़लति कम जी वरी बि ताई त कजे ऐं वक़्त ते माण्हुनि खे मुतमन करण जे लाइ हिकिड़ो आवाज़ु कजे जीअं हाणे ॾिसो जा लख फतवा ॾिनी सत माण्हू हुआ जेके मुजरम मुलवस हुया मंज़ल मंज़लगा जे केस में पर उन्हनि ॿिनि खे ॾिनी वई फांसी जी फतवा पंजनि खे छॾे वई अलॻि जेके मुजरिम हा आइनी कारकरदगी वारा उन्हनि खे छॾे वेई ऐं जेके मशकूक क़िस्म जा मुजरम जिन ते कोन हुआ शुमूलियत उन्हनि जी हुई उन्हनि खे फांसी ॾिनी वई मतिलबु इहा जेकॾहिं ॿीहर हुन हू अपील कनि त हुननि खे शक जो फ़ाइदो ॾेई वञे फ़िलहालु हंगामे खे बंदि करण जे लाइ इहे शरारत हुकूमत हमेशह कंदी रहंदी आहे अहिड़ी क़िस्म जे हुकूमत खे शिकिस्त ॾियणु ही फितरी तकाज़ आहे मल आलम में जेके मलायक आहिनि मलकू था उन्हनि जो फ़ैसिलो अहिड़ो आहे त माण्हू अहिड़ी हुकूमत खे शिकिस्त ॾियनि बाख़्तियार कुवत हिते आहे उहो दुआनि वारी ताक़त आहे हीअ इख़्तियार वारी ताक़त आहे दुआ इख़्तियारात गॾिजी पवंदा पोइ ख़तमु हीअ आहे हिकमत जेका इस्लाम जी जंहिंखे अलाह ताला फरमाए थो वर साल मां करे ॾींदासीं रसूल असां तोखे माण्हू रसूल करे मोकिलियो आहे जेको तव्हांखे ॻाल्हियूं सम्झाए थो त ॻाल्हियूं थी ॿ नबीअ खे हैसियतूं ॿ हिकिड़ी अमीर जी हैसियत आहे ॿी रसूल जी हैसियत आहे अमीर आहे जहाद जो रसूल आहे तबलीग जो तबलीग अमर लाजी जो उहो रसूल जो उहिदो आहे या रसूल जो नायर ऐं उमरा अल जहाद जेके वरी ख़लीफ़ा थींदासीं उहे जिहाद जा अमीर हूंदा पोइ हिकिड़ी जिहत खे ॿिए जिहत सां गॾाए छॾणु अमीर जॾहिं तव्हांखे मशवरो ॾे त पोइ उन मशवरे में जेकॾहिं शिकिस्त अची वञे मशवरे में जेकॾहिं शिकिस्त अची वञे त पोइ उन अमीर ॾांहुं ऐं शिकिस्त जी निस्बत करण में कहिड़ो फ़ाइदो आहे जेको पाण खे कमज़ोर करिणो आहे तीअं नासर ते जॾहिं माण्हू कुझु शिकिस्त जी निस्बत कई हुन नासर ते शाह वली वलीला जी तालीम पहुतल आई असांखे ख़बर आहे हिन ॻाल्हि जी बुनियादु हुनजो मालूम आहे जॾहिं अमेरिका वारनि लेबिया जे अॾे तां लेबिया जो जो अमेरिका चार सौ हवाई जहाज़ सां बिल्कुलु मौके में जॾहिं यहूदियुनि जी तिबाही ते पहुती ऐं मिस्र जी फ़ौज बिल्कुलु कब्ज़ो करे वई हे उन हालात खे ॾिसनि पिया हवाई जहाज़ चार तर बिहारे खां हवाई अॾे ते ओॾे कंहिंजी सियाई त वञे कान पई न को मिस्र जो पासे सां वास्तो हुयो चारि सौ हवाई जहाज़ चाढ़े मिस्र वारनि ते बमबारी कयूं हुनजी फतह शिकिस्त में वधी माण्हुनि इन शिकिस्त खे निस्बत कई कर्नल ना ॾे हिन इस्तीफ़ा पोइ जॾहिं माण्हुनि इन ॻाल्हि खां तौब कई पोइ ज़ोर सां हालात हलनि था घणा क़ुर पाक इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि ते क़ुर इंसानी मुआशिरे में छा नथो खपे इन में शक न आहे बरक़ात वॾियूं आहिनि तमामु पाचा सूरत जे बरकतुनि में असां केतिरो चयो आहे त बरकतूं आहिनि रुगो अख़र पाइण सां नफ़ो थी वञे पर इन जी माना इहा त कान्हे त हे जेको असांजो मुआशराती इंतिज़ाम आहे क़ुर पाक में को न आहे ॿियो को इंतिज़ाम खपे पोइ चइबो त इंसानियत जो प्रोग्राम दुनिया जे लिहाज़ खां क़ुर में कोन्हे अज़ीम ग़लती आहे ऐं इन क़िस्म जी कोशिशि कई थी वञे इन बारे में माण्हू तयारु कया था वञनि त क़ुर जो मुंहुं ऐं क़ुर वारनि जो मुंहुं इन पासे खां हटाए ॿिए तरफ़ करे छॾियो ऐं इन में थी यूरोप थी वियो आहे लख हा माण्हू इन क़िस्म जा इस्लाम जे लबादे में इन हैसियत ते पहुची चुका आहिनि जेके चवनि था त क़ुर पाक में त इहा ॻाल्हि ई कान्हे इहो वॾो साल वॾी मुसीबत आहे इहा तालीम बदिलजी वञे तालीम जो नतीजो बदिलजी वञे तालीम जे नतीजे जो बदिलजी वञे ख़राबु ॻाल्हि आहे क़र पाक त इलाही तालीम ॿुधाए थो आख़िरत जे मुतालिक़ छा थींदो दुनिया में मज़रात आख़िरत आख़िरत में पोख पोखणी आहे और दुनिया में कहिड़ी पोख पोखणी आहे अलाह जे दीन खे क़ाइमु करिणो आहे अलाह जे अहकाम खे कानून शरीयत जेके जारी करिणो आहे इहा आहे मज़रतुल आख़िरत जीअं अलाह सां झगड़ो न आहे करिणो रसूल सां झगड़ो न आहे करिणो झगड़ो करिणो आहे पोइ बाक़ी रसूल जी तोचियो त अलाह खां सवाइ पाण में मुआशिरो बणायो सुहिणो मुआशिरो गंदे क़िस्म जा माण्हू कढी फिट कयो जेके तव्हांजे सलाम में इख़्तिलाफ़ कनि जेके तव्हां तव्हांजे निमाज़ में इख़्तिलाफ़ कनि इहे गंदे मुआशरे जा माण्हू आहिनि क़िबले में इख़्तिलाफ़ कनि अलाह जे हेकड़ाई में इख़्तिलाफ़ कनि इहो माण्हू तव्हांजे मुआशिरे में रहण जे लाइक़ु न आहे नुक़सानु कंदो जीअं ततहीर रसला सलाह जी जमात में रोज़ जॾहिं थी वई अढाई सौ माण्हू टे सौ माण्हू अब्दुला भई कढी वियो ततहीर रही आहे इन जो फैसलो जॾहिं नबी अकल दुनिया सां लहण जो हुकुम आहे उमिरि त रोकात जो साल इस्लाम टियासी आयत खां वठी हिकु सौ चार ताईं आम तबियत जे मुतालिक़ ॻाल्हि अचे थी जिहाद जे वाजिबु करण खां बाद मुस्लमाननि जे हर फर्द ते जेको मुआशरती निज़ाम आहे उहो लाज़िम करार ॾिनो वञे त जिबिलत आम जी दुरुस्त थी पवे तबियत आम जी दुरुस्त थी पवे ऐं मुखालफ़नि खे पोइ कहिड़ो जो मौको न मिले अलाह ताला फरमाए थो जेकॾहिं तव्हां का ॻाल्हि ॿुधो त हिकदमि उल ॿुधायो हितां सम्झ में आयो त जेके बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं माण्हू खे मालूम थियनि उन्हनि जी इशाहत न करे इहो इस्लामी तहज़ीब ऐं तरबियत जे ख़िलाफ़ का बि कंहिंजे मुतालिक़ ॻाल्हि ॿुधे त उनखे उन हद ते पहुचाइण खां अॻ में इशाद करे छॾे इहो कमु न आहे रोपे घंडा जो जेको इदारो आहे उन सां अॻु बि ॻाल्हि न